Добър вечер! <laughs> Здравейте, скъпи дами! Тук сме ние, гумените глави! Зад клавира е Валю! До мене стои Добри! Искаме да ви кажем, аз съм, как се казвах, забравих. Искаме да ви кажем, че ви обичаме, обичаме, обичаме ви, искам да ви кажа, че обичам да ми го е, да го това не е срамно. Защо си мислите, че е срамно? Е, такъв нещо от боговете, от времената за времената. И така, драги дами, искам да ви кажа, че сега ние записахме албумът Гуми втора употреба. Може да ви звучи много хубаво и да ви такът Обаче, си вземете една кофа и се служете отдолу и ще напълните. Защото ние сме number one forever. <laughs> и гумени глави, и Forever Young, и последния мухикан, и войната в бивша Югославия, и заводът за поза в Каспичан, и разни други такива. Е, смени блендата, че тази не ми харесва. Влияе ми отрицателно адка. Добре, е, това е звук. Слушайте този саунд. One, two, mic check, yo. Поздравявам всички рапери. И всички, да, китайци, както казва моят добър приятел с това. Е, Валю. И жителите на Папуа Нова Гвинея. И Влади, който лежи сега на леглото. И се чеса. Главата се чеше, защото може да има въшки. <laughs> Оле, толкова по пошло е, свири малко по сна И всички поздравявам! Обичам ви, фенове! Фейките да го духа! Не бе, обичаме бе, фенки! И за Изненаден че от ЕРМ да за телефонър! И за протовчетка и... И за разни други там! Ние сме гумените! А, това да е края, моля ва. много ли стана? Аутрото. <laughs> Айде стига, стига, това ще е край. И така, да. <laughs> Абе, много съм просто не мога да кажа два думи на къс. Айде, пиши. Обичам ви. Аз ви харча много. Край. Женки, майка ви. Shit, mother. Oh.